da watan shawwal idar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 15 da wata na biyar watan mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad na babban malami wanda aka sani da Ibn al-Qayyim al alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-Furqan da yake cikin wannan gari na tawa a a jamhuriyar Nijar, yau za mu tashi darasi na sha ɗaya a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na wannan littafin kuma wannan shine halka ta ta sha ɗaya malam ya koro mana bayani a wancan sati game da abun da ya shafi cewa hukunci da eh, aikin ɗan annabi Adam yana jayo sakamako a rayuwa aljaza'u min jinsil amal sakamakon dan annabi adam daga irin jinsin aikin da yake aikatawa ne sannan kuma malam ya nuna cewa ubangi subhanahu wataala ya gina wa dan annabi adam watan gun samun alkhairi a duniya da alkiyama da kuma samun sharri duniya da alkiyama a cikin littafin sa Allah ya gina wannan ta hanyar ayyuka ma'ana duk abin da zai samu mutum to sakamakon aikin da yake yake aikatawa ne sannan kuma Allah ya gina sanya eh, sakamako ta hanyar sharadi sannan kuma idan aka samu aka al'illa to ma'alul fa zai fito aka idan aka samu as-sabab al-musabbab zai bayyana shine malike cewa hadha fil qur'ani yazidu ala alfi mawdi'in wannan zancen malam yace a qur'ani mai girma wurare da Allah subhanahu wataala yayi irin wannan bayani ya fayyace ya ja hankalin mutane ya bada labarin ayyukan da al'umma suke aikatawa kuma irin hukuncin da shi Allah yayi ko kuma aikin su ya jayo musu malam yace yafi huri watan dubu a Qur'ani mai girma a cikin littafin sa madarijus salikin yake cewa da ashe kamar huri 200 ne haka ko 100 to da za iya kwararo muna su amma kasancewar abun dubu ne to in aka ce za a yi bayanin su kaga za a doki dogon lokaci ana an tsawala karatun ko sai ce fataratan a wani lokaci يرتب الحكم الخبري الكوني والامري الشرعي على الوصف المناسب له a wani lokaci Allah subhanahu wataala mafiya yawan lokaci yurattib Allah yana gina al-hukm hukunci wanda yake na labari alkauni kauni wanda yake na abun ya shafi kauni yanayi wal amr ash-shar'i da kuma umarni na shari'a alal al munasib akan wasfi wanda yake wanda ya dace ma'ana so diyawa Allah subhanahu wataala ya gina hukunci na shari'a wanda yake bada labari akan abun da ya shafi wannan rayuwar ta duniya da kuma umarni na shari'a akan suffanta abu a kalar da shi wannan abun ya dace da shi to kamar wannan maganar malam yayi ta a dunkule sai ka wani misali dan ya dan mu gane sai ce ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wataala da yake fada yace falamma atau an amanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in falamma atau an amrina lokacin suka yi girman kai game da umarnin Allah subhanahu wataala umarnin mu kenan nunul azma nunun ta girmamawa ta girmawa Allah subhanahu wataala Allah ce qulna ay falamma falamma atau an ma an lokacin suka yi girman kai game da abin da musu Allah muka hana su akai kulna sai musu Allah muka ce da su kunu qiradatan khasi'ina ku kasance biran rakuna kaskantattu a rayuwa wannan labarin ashabu sabtiko mutanen da aka yi a wata ƙasa wanda mafi yawan malamai suna danganta wannan ƙasar a kauli mafi rinjaye cewa ƙasa ce ta Jaudan Eh, ƙasa ce ta ta Jordan wanda ayar tana cikin suratul a'raf tun daga aya ta 163 Allah yake bayani yace was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi as-sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yastabituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsutun Allah ce was'alhum ka tambaye su labari عن القرية التي كانت حاضرة البحر akan wata alƙariya wani gari wanda ke kusa da Jordan a yanzu Allah wannan garin yana kusa hadiratul bahr yana kusa da teku wanda su wayannan mutanen sana'ar su sana'a ce ta kamun kifi da su suke suka yi baje a wajen rayuwarsu wajen samun kuɗin shiga na yau da gobe to sai Allah subhanahu wataala watan ya jarrabe su kuma sai aka umarce su da wani al'amari mai girma wanda Allah ya ce idh ya'duna fi sabti lotu suke ketar iyaka game da sha'anin ranar asabar wanda ranar asabar rana ce mai girma a wajen sai Allah ya jarrabe su cewa a ranakun mako rana guda shida an yarda an baka lasisi kaje ka ta kamun kifi amma ra asabar kad wanda ya fita tafiya kamun kifi sai kasance a ranar a ranar asabar ta'ati ta'atihim itanuhum yawm sabtihim shur'a a ranar asabar sai kifin ya dinga zawwa kana ganin shi yana tsalle ga kifi ya fito har bakin kogi amma ba damar ka ka kama sa amma yawma la yastabituna la ta'atihim radda ba kamun kifi ba sai ka zo ka haka ka tajira shiru ba ta ganin komai sai suka yi wata hila tun ranar asabar kifi yana yawo amma daga lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ranan sai mutum ya zo ya wuni ba zai samu ko kifi dai ba amma ran asabar fa gashi dan har fituwa yake yana kaɗa muku bindi yana komawa sai suka tun tunda haka ne bari su wata hila sai sai mutun ya gino ya jayo ya gina rami daga tekun sai ya gina wasu ƴan ramu haka wanda in kishin yayi tsalle tsalle to sai ya fada a cikin wannan ramen in yazo lahadi sai ya kwashi amma suna su simu Allah wayo wannan hila dubara ce tasu to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kadalika nabluhum bima kanu yafsukun wannan mun yi wannan ne dan dan mujarrabe su bisa abinda suka sance suna aikatawa na fasilanci. sai ga samu su daga cikin mutanen da yake kullun da Allah ba sa karewa ko a kullun na Allah ba sa ba sa yankewa sai aka samu saka cikin malamai da suka ja musu kunne wasu suka ce ba ruwan mu da su suka ce a'a mu dole sai mun fada koda za a zarge mu koda za a bata mu da rai shi ne sai Allah ya wa idh qalat ummatun lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum dan kuke wa mutanen da in Allah ya ga dama zai musu azaba ko kuma in Allah ya ga dama wato zai azabtar da su ko kuma ya halakar da su miye na ku na dole sai kun damu akan mutanen da Allah ya hana su yin al'amari kuma suka zo suna aikata wannan al'amarin miye na ku ne musu wa'azi in Allah ya ga dama to Allah zai iya halakar da su baki dai sai ya ce su mutu sai halakar da su baki ɗaya. ko kuma Allah subhanahu wataala ya rike su da azaba ya dandana musu azaba a rayuwa suka ce qalu ma'diratan inda rabbikum suka ce wannan eh, muna yanke musu hanzari ne a wajen ubangijinsu dan kar mu je kiyama Allah subhanahu wataala ya tambaye mu kuna aikin ni eh, Allah ya tambaye su shin ba ai muku ba nasiha ba cewa kamun kifi rana asabar bai da kyau su ce Allah su ba wanda musu wa'azi suka ce a'a ma'azirtu inda rabbikum kamar muna yanke hazari ne saboda kar mu je Allah ya tambaye mu me yasa muna ganin ana banna a cikin mu ba ma yin magana ba ma tunatarwa sai Allah ce wala allahum yattaqun kuma ta wata kila ta hanyar yin wa'azin za su samu jin tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ce falamma nusu amma zukiru bi a lokacin da suka yi kunnan uwar shagu suka watsar da abinda aka yi musu nasiha akan sa na jin hankali da kuma karanta musu dokar Allah akan su Allah ta anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wasu Allah sai muka halakar da waɗanda suke yin umarni suke hani akan mummunan al'amari shine sabon Allah subhanahu wataala wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsutun sai muka kama waɗanda suke kasance waton eh, sun suka zalunci kawo su ta hanyar yin abin da shi Allah ya haranta musu da azaba mai muni azaba ta kaskanci game da abu kasance suna aikatawa na na fasikanci taji labari sai Allah ya ce falamma atau ammanuhu an daga lokacin da su wa'ancan mutanen ashabu sabt suka yi girman kai game da abinda Allah subhanahu wataala watan ya hana su kansa qulna lahum qiradatan khasi'in sai Allah ya ce sai muka ce da su ku kasance birarra rakuna kaskantatu idan mutun ya fahimci wannan ayar sai ga ashe sakamakon maida su birar ramine ne shine saba ma umarnin Allah subhanahu wataala to da haka aikin su ne ya jayo Allah ya ya maida su biran ra ina fata mun fahimta wannan abun ne malin yake so mu gano a cikin karatu wa qawluhu da kuma fadar Allah wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala falamma asafuna taqamna minhum wannan kuma labarin mutanen mutanen fir'auna a cikin suratu zukhruf Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa falamma asafuna taqamna minhum lokacin da suka suka yi suka fusatar da mu inji Allah subhanahu wataala asafuna lokacin suka fusatar da Allah subhanahu wataala Allah ta intaqamna minhu sai musu Allah muka yi ramuwar gayya akan su Allah ce sai muka yi ramuwar gayya muka kama su intaqamna al-intiqam shine al-akhdh bil quwwa kuma abinda mutum bai iya ramkawa sai Allah ce sai muka yi ramuwar ganya akan su ay dalili Allah ce fa aghraqnahum ajma'ina sai muka halakar da su baki daya cikin ruwa muka nutsar da su cikin ruwa baki daya faja'alnahum salafan wa mathlan lil akhirin sai muka sanya su watan salafan magabata cikin waɗanda aka halarkar da kuma misali abun karantawa don ya zamanto wa'azi da mutane za su biyo baya jama'a mun fahimta idan ka baka mutanen fir'auna ubai subhanahu wataala bai musu azaba ba kai tsaye haka a'a sai da aka samu sun aikata wani al'amari ne girma shine mi kusa ta Allah subhanahu wataala dalilin yi musu azaba na nutsar da su a cikin kogi to wannan sakamakon abun da suka aikata ne na fusatar da Allah subhanahu wataala wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala da yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma Allah yake cewa was-sariqu was-sariqa namiji da kuma barauniya mace idan aka mutum yayi sata da yake rubu'u dinar a mafi kaulin malaman fiqhu cewa ba a yankewa mutum hannu ai masa haddi ta hanyar sata matukar abinda bai sata ba abinda ya sata bai kai rubu dinar ba wanda rubu dinar kuma a kaulin malaman malikiya shine mafi adna abinda mutum zai iya bayarwa a matsayin sadaki da wanda zai aura to idan mutum ya saci abinda bai kai rubu dinar ba za a masa haddi ba wannan shine mafi kaulin rinjayen zancen malamai to Allah ce wasariqu wasariqa idan aka samu mutum namiji yayi sata ako kuma mace ta yi sata to sai Allah ce sakamakon satar nata faqta'u aydiyahuma jagorori na addini Allah ya dora muku wajibi ku yanke hannayensu jama'a mun faita ashe ba a yanke wa mutum hannu a musulunci haka sagaga kawai sai in yani sai in yayi sata kaga sakamakon yin satar shine dalilin a yanke wa mutum a yanke wa mutum hannu wannan duka labari ne kauri da kuma amru shar'i da Allah yake bada labari a cikin alqur'ani mai girma wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat lalle masu mu'min eh, musulmai daga cikin maza da kuma musulmai daga cikin ƴan uwa mata wal mu'minina da masu gaskata Allah subhanahu wa ta'ala tsantsar gaskatawa imani kenan a cikin maza da kuma cikin mata wal qanitina da masu ƙanƙantar da kai a cikin ƴan uwa maza wal qanitat da kuma ƴan uwa mata was sadiqina da masu watan gaskiya a cikin maza was sadiqat da ma masu gaskiya a cikin mata masu fadin abin da yake gaskiya was sabirina da masu hakuri a cikin maza was sabirati da masu hakuri a cikin mata wal khashi'ina da masu tsantsar jin tsoron Allah khushu'i a cikin maza wal khashiat da ma cikin ɗan uwa mata wal mutasaddiqin da masu ciyarwa ta hanyar bada sadaka ko zakka a cikin eh, maza wal mutasaddiqati da masu bayar zakka da sadaka a cikin ɗan uwa mata was-sa'imin da masu yin azumi a cikin maza was-sa'imati da masu yin azumi a cikin mata والحافظين فروجهم da masu kare farji su ta hanyar ba sa yin zina wal hafizat da kuma wanda ba sa yin zina a cikin mata wadh-dhakirina Allah katira da kuma masu yawaita ambatan Allah da yawa a cikin maza wadh da ma masu ambatan Allah da yawa a cikin mata a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima ban subhanahu wa ta'ala ya tanada musu wata irin gafara mai girma wata irin gafara wa ajran 'azima da kuma lada mai girma idan muka dauki wannan ayar da malaka a cikin suratul ahzab tana nuna cewa ashe idan mutun ya kiyaye wannan sifar guda guda nawa ne guda goma إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kiyaye wayannan siffofin mutun ya zama to daga cikin wannan sifar yin wayannan ababen alkhairin na daga cikin silar da ke sanya Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mutum kuma ya ba salala mai girma daga idan kake jin kana karanta alqur'ani kaje an ce ajran azima to kake tantama kawai aljanna ake zanci jama'a mun fahimta da kaji Allah ce ajran azima domin ba abun da ya kai Allah ya ba mutum aljanna babu ko akwai ba abun da ya kai malam Jabir kamar mutum ya tashi gaban Allah Allah ya miƙa masa takin aljanna wannan shi da ajran azima a ce udkhuluha bisalamin aminina jama'a ba haka bane kaga ajran aziman kenan ko to Allah ya sa mu dace da wannan Allah ce wa hadha irin wa'annan ababen na da yawa a cikin alqur'ani cewa in kai kaza mutane sun yi kaza sai Allah ya musu ya musu kaza ina fatan mun fahimta wataratan eh, yatarattabu alaihi bi sighati ash-shart wal jazaa wani lokaci kuma a wani lokaci Allah subhanahu wataala yana gina shi sakamakon ta hanyar siga ta sharadi da kuma sakamako cewa sakamakon yana zan ne da sharadi in kai kaza in kai kaza sai sakamakon ya zo. zamu dibi qur'ani yace ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu ta'ala da Allah yake cewa a cikin alqur'ani mai girma Allah yake cewa in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum idan ka ji tsoron Allah subhanahu wataala in huna tufidu shart gumma lamal lugha daga ji in to eh, eh, abin da ce ismu shartu ne in in ka kuskura kai kaza ko in kai kaza to sai jawabu shartu yazo shi da Allah ce in tattaqullaha har in kuka bi Allah da taqwa kuka yi abinda Allah yake so kuka bar abinda Allah baya so yaj'alakum furqana sai Allah ya sanya muku abinda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya abinda yake rarrabewa tsakanin shari'a eh, abinda ya shahi shari'a da bata abinda yake bambanta yake rarrabewa tsakanin sunna da bid'a abinda yake barrarrabewa tsakanin tauhidi da shirka abinda yake bambancewa tsakanin jin dadi da kuma halaka in mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala to sai Allah ya seta sa akan ya iya bambanta ababen da yake kai mutum zuwa ga cin nasara a rayuwa da ma abin da yake kai mutum zuwa ga halaka Allah ya kare mu sakamakon jin tsoron Allah sai Allah ya taimake mutun da mi da al-furqan wanda kuma al-furqan ai Allah ma ya kira da Qur'ani al-furqan ko yace wa anzalal furqan Allah ya sukar da al-Qur'ani wanda yake rarrabe tsakanin gaskiya da da ƙarya wanda yake fayyace sunna da mi daga cikin bid'a wanda yake haska tauhidi a cikin mi cikin shirka wanda eh, daga cikin duhu ma kana ga yana haskaka mutane zuwa ga aqida ta abota wa Allah subhanahu ta'ala, haka Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja idan mutun yaji tsoron Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya sanya masa mafita a rayuwa cikin komi in mutun ji tsoron Allah subhanahu ta'ala, to sai Allah ya sanya wa mutun mafita a rayuwa wannan ayar mutane da dama suna karanta ta daga cikin malamai daga cikin ƴan kasuwa daga cikin mutane da yawa amma har yanzu mu gano iya ma'anar wannan ayar ba wato da mutun ya fahimci wannan ayar cewa jin tsoron Allah subhanahu wataala yana sanya Allah subhanahu wataala ya ya sanya wa mutum mafita a rayuwa to da wanda yake neman kuɗi da ya gaggawa tafiya wajen boka ba domin in Allah ya kaddara sai kai kuɗin to kaje ko baka je ba wallahi sai kai su gaggawa ce aikin dan annabi adam wa khuliqal insan wa kana al insanu ajulan dan annabi adam akwai gaggawa gare sa ina batar mu fahimci kawai kai ne ka ji tsoron Allah subhanahu wa wataala kai abinda Allah yake so ka bar abinda Allah baya so ka bida mu Allah al'amari sai ka sha mamaki sai ga Allah ya taimake ka cikin rayuwa duk cikin wani kunci da ka shiga na rayuwa to sai Allah kaga Allah yana ta kama ka sauki kaga ana ta walwale ka kamar dai wani abu haka gashi nan kawai ka walwale kuma shikenan ka walwale sabanin ba abin da ke walwala mutum kamar ta takawa wallahi da mutane sun san irin samara da ake samu cikin jin tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar bin abin da Allah yake so da barin abun da Allah baya so to da mutum yayi kokarin neman takawan wannan gelazumce ta a rayuwa dare da rana saboda babban al'amari ne cikin tsoron Allah subhanahu wataala wanda sifa ce wanda mutane da dawa ake musharaka da annabawan Allah a cikin ta ana musharaka da annabawan Allah cikin wannan cikin wannan sifar Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqina Allah ka sanya mu cikin bayunka masu jin tsoronka ina fatar mu fahimta daga Allah ce in tattaqullaha in kuka ji tsoron Allah yaj'allakum furqana jawabu shart Allah zai sanya ku iya gane tsakanin gaskiya da ƙarya kasa akwai lokacin da karatu ba sai an kaza ya kaza a zaka iya gano kai da kanka sai Allah ya saita mutum a saman seti na na rayuwa da zai iya mayyaza ma kansa kusa akwai wanda bai iya mayyazawa bai iya bambanta ababe saboda rishin takawar sai mutun ya iya bau'yar kasa bambanta abubuwa a rayuwa yanzu misali eh wanda yake shaye-shaye wanda yake ta'ammuli da wiwi sai ka san da jin sunan ma ka san akwai <laughs> wiwi kaga za a shi dadi ko wanda yake ta'amuli da wiwi kai kaga babu wani ba wani eh a ta da shi saboda baya iya bambanta abin da yake mai kyau da mara kyau wanda yake ta'ammuli da da mata na zina wanda yake zina baya iya bambantawa amma rike sunnar annabi Muhammad kabi abinda Allah ya karantar da kai sai ga cikin al'amura na rayuwa duk abin da yazo sai ga ga basira da hankali da tunani sai Allah ya taimake ka sai ka iya manjaza abubuwa a rayuwa wannan misali ne kowa ya kula da kansa in da tsoron Allah sai ga Allah subhanahu wataala ya fitar dan annabi Adam daga cikin kubiya ina fatan mu fahimta wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wataala yace fa in tabu haka ne fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din Allah ce fa in tabu idan su mushrikai da kafirai suka tuba wa aqamus salata suka tsayar da sallah wa atawuz zakah suka bada zakkar dukiyarsu to fa ikhwanukum fi din Allah ce fa jawabu shart uwanku ne addini kaga fa in in huna tufidu shart in tabu fi'lu shart ne ina ba mun fahimta in tabu fi'il shartani in suka tuba in har suka tuba sharɗin zama ɗan uwanku shine su tuba sannan ko su su tsayar da sallah su ba da zakka idan aka samu wannan to jawabu shart fa ikhwanukum fi ddin ɗan uwanku ne a cikin addini ba a cewa tubabbe ne ba a cewa da ba musulmi bane a babu wannan ina ba mun fahimta daga lokacin da mutun yayi abin da yake yi na ta'asa ibn musulunci yana shahi abin da ya riga ya wuce al-islam yamhu ma qablahu nan ne kawai Allah ya taimaki bayunsa. musulunci yana yana shahi abin da yake kafin sa yanzu idan mutun zai da mutun zai yi shekara 30 yana yana cin duniyar sa yana masha ga ƴan mata ga shaye-shaye giya ga ta'ammali da kudin haramun shine nan wannan shine wannan ka san da an yi abubuwa ko idan eh, an yi abubuwa eh, ba duk aure ba za a yi ba a je bota ba ko eh, <laughs> ba ga bane za a je ka ga an tahi da da ƴan mata da samari a je ana kade kade ana rawa haka ne ana abubuwan da basu kamata ba to idan mutun ya tuba yanzu musulunci duk wancan abin da mutun ya aikata a baya Allah ya yahi masa afallahu amma salaf Allah yana yahi abin da ya gabata sai kuma sai Allah ya bibi niyyar dan annabi Adam to kuma sai a canza masa wancan abubuwan da ya dinna zulmi bayan an goge kuma sai a bashi lada ibo kwatankwacin wancan abin da ya aikata na zulmi da mutun zai aikata zulmi miliyan 100 a ce shi na da eh, shina da yauni ko kuma a ce an auna sa ya kai ton ton miliyon na zulmi ton miliyan na zulmi to sai ya tuba ma Allah subhanahu wataala ya taubatan nasuha to sai Allah subhanahu wataala ya karkare masa wa'intan ton miliyon na nazibin kuma sai Allah ya ba sa lada ton miliyon guda ina ba tar mu fahimta to kaga ai Allah Allah subhanahu wataala mai karanci ne ko wato ba wanda yake yin wannan sai sai Allah subhanahu wataala kaddara misali a ce dan kasuwa ne wannan sai a ce yana biyar abokin dan abokin kasuwancin sa miliyon 100 misali miliyon 100 sai ya zo ayi lisahi miliyon 100 ake biyar sa kuma bai da halin biyan miliyon 100 kin sai a ce je an yahe ba kuma an ƙara maka miliyon 100 <laughs> to haka Allah yake shi haka Allah yake je an yafe baka sai kuma an baka lada ina ba da mafa'id shi yasa shi yasa kaga wa rabbun gafur akwai karatu mai dindin girma a cikin ta wallahi Allah ya datar da mu to Allah yake cewa fa in tabu idan suka tuba wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakat suka bada zakka fa ikhwanukum fid din ɗan uwanku ne a addini wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala tambaya nan kakin wuce me yasa ma ake karanta wa qawlihi ta'ala wa qawlihi ta'ala me dalili bi jarril lam muka ce wa taratan yurattibuhu alayhi bi sighati ash-shart wal jazaa'i ka qawlihi sai muka ce kuma wa qawlihi wa qawlihi me dalili eh wace kafin kenan eh kafin kafu tashbih uh, ka kauli kenan ko wannan ta ita take tabiya ake ta'atafi atafi ne a ta shi kuma al'atafu 'ala al-marfu'i marfu wal 'atafu 'ala mansub mansub wal 'atafu 'ala majrur majrur ko Allah ya dace da mu malaci wa qawlihi ta'ala kaga ce wa qawluhu a wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala da Allah yake cewa wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadqa Allah ce wa Allah wistaqamu da dai a ce su sun daidaita ala tariqati ay ala tariqati islam akan tafarki na na musulunci to la asqainahum an ghadqa da da mun shayar da su wato ruwa na na mamako ruwa masu masu gardi masu dadin sha an taba wani rikici da wani dan izala da wani dan dariqa malam shafir yace duk cikin Qur'ani babu inda Allah ya kirayo ya kira izala amma akwai dariqa cikin Qur'ani yace akwai dariqa cikin Qur'ani wa Allah istaqamu ala tariqati wa tambaya anan sai ka to wace dariqa ce wannan ta ana ne dariqar Annabi Muhammad ko sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ai wannan yazo a har yau a cikin ajinnin kin Allah yake cewa Eh, su aljin suna bada labari suka ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalika mu daga cikin mu aljannu akwai salihai akwai hafiz hafizan alqur'ani akwai alarammomi akwai ɗan agaji duka cikin aljannu akwai eh <laughs> duka aljannu akwai maluman luga akwai akwai shu'ara duka ana samu take akwai fuqaha akwai usuliyin akwai malaman hadisi akwai malaman balaga duk ana sa duk akwai sai suka ce wa minna duna zalika kuma akwai waɗanda ba waɗancan ba ina akwai ɗan daba cikin mu akwai barayu akwai ɗan baya akwai mazinata akwai taruwai akwai ɗan tasha shine duna zalika suka ce kunna fara'iq da damu ma tabarki tabarki ne kungiya kungiya ce farti farti ne ina fatan mu fahimta shine Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati kaga nan sharadin shine su daidaita akan akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna daidaita ne Allah zai shi musu sai ce la asqainahum ma an gadqa kawai bukatar shine jawabu shart Allah ce zamu shayar da su ruwa na na marmaro zamu shayar da su inji Allah subhanahu wataala mafhum tayyib malaci wannan zahirihi da makamantan wannan suna da yawa a cikin alqur'ani mai girma ire-irensa wataratan yati bilami ta'li wani lokaci kuma sakamakon abun yake zawa ta hanyar amfani da lamu ta'lil lamu ta'lil shine ta lamun ta fayyace bayanin dalilin yin abu lamun ta fayyace a karanta da kai me yasa akai kadan? misali Allah ce liyadabbaru farkon ayar miye na'am wannan ayata cikin suratul suratul sad biye farkon ayar kitaban ay kitabun anzalnahu mubarakun ko sai ce li yadabbaru ayatihi wa li tadhakkaru ulul albab ce littafi ne kitabun anzalnahu littafi ne wanda musu Allah muka saukar da shi mubarakun wanda ke tattare da albarka to kamar ka tambaye Allah me dalilin saukar da alqur'ani sai Allah ce li yadabbaru ayati da su dinga tadabburin ayoyin alqur'ani to jama'a me tadabburin ayoyin qur'ani me tadabburi kamar mutun ya karanta ya haddace tadabburi me tadabburi shine ka dinga hararo ma'anar ma'anar abun shine tadabburi kuma shine ake da bukata eh, a ga duk mutum musamman ma masu karanta alqur'ani ana bukatar su dinga tadabburin alqur'ani ne girma mutun ya dinga hararo ka dauki wata aya kai sati akan ta kana bahasi kana ta." kan hararo abun da ke cikin ta na na ma'ana wannan abun yayi karanci daga cikin cikin malamai ko ba ma da lokacin wannan abun amma da cike abu da ke sa mutun ya samu farasa ka samu kaifin tunani da kuma hararo abun da yake gaba shi da tadabburin alqur'ani mai girma ina ba ta mu fahimta kuma da mun shi qur'ani wanda bai san shi bai tadabburi cikin sa wanda bai wanda bai san sa ba baya iya tadabburi a cikin alqur'ani mai girma amma in kana son Allah ya taimake ka da da hararo abun da ke gaba to ka zama to kana tadabburin alqur'ani na girma domin shi alqur'ani a bangaren abun da yake bayarwa na labari ya kashi kashi uku akwai labarin abun da ya gabata to hararo irin kasu kasubanta wa'annan mutanen ya irin yadda su kasance inda kaga yan film suna tsara abun ko to sai ka dinga sawwarawa akan ka cewa ga yadda ka ya kasance ga yadda kaza to ko yanzu ma in akai kaza fa kaza yana iya faruwa ta tadabburin kenan ko ka ji wace irin ayati kauniya na Allah subhanahu wataala kai ka tsaya ka kalli ka kalli misalin farcin ka kallai da Allah ya tsara ya tsara farcen nan naka ka dibi irin a darussa masu din din bin girma a ciki kana karatu akai kana duddubawa ka dauki misalin balaqadirina ala an musawwiya banana ka tsaya ka dube ta yanzu fa in ka narke gaba dai ka mutu ka tafi kiyama bayan ka mutu aka tashi kiyama yatsun asusun da ke cikin yatsanka Allah zai daidaita su tsaf ba wanda za a dora ba hurin sa ba to irin wannan sai ka dinga gano girman Allah subhanahu wataala ina ba kuna fahimta amma an yi zaman to kawai Qur'anin babu babu na karanta ba irin na yan jinga kun sa akwai Qur'ani yan jinga babu a karanta a wuce to sai wai zaman to mutun yana karanta Qur'ani amma kuma Qur'anin baya iya saita sa dalili saboda baya hararo abin da ke ke cikin alqur'ani mai girma ina fatan mu fahimta Allah ta liyadabbaru ayatihi idan su dinga tadabburi a cikin ayoyinsa wal yatazakkaru ulul albab kuma abuta hankali su dinga wa'azuwa da abin da Allah yake wasar da mutane akai Kuma muka ce Qur'ani ya kashi kashi uku a wajen labarai abin da ya gabata da kuma duniya da kake rayuwa a cikin ta Qur'ani ya baka labarin ta da kuma abin da zai zo nan gaban ka duk Qur'ani ya ya maka bayani sai mutun ya tsaya ya hararo irin wannan tunanin in mutun na ta tadabburin ko to na daga cikin abun da ke sa Allah ya taimaki mutun da mutuwa da imani malam Jabir mutun ya zauna ya dinga kallo cewa wai ni nan fa za a wayi gari wata rana wannan shagon da nake takama da shi da wannan jarin da nake alfahari da shi wata na da juna har abada ba ni bane akai wani ne zai zo ya zauna a wannan dukiyar a wannan shagon gidan nake gina nake ta kawatawa fa wannan gidan wata rana wani ne zai zo ya ya mai a cikin wannan gidan ina ina naje a wata duniya wata rayuwa ta daban wanda ta sha bamban da wannan rayuwar da nake rayuwa a yanzu kuma ita waccan rayuwar jin dadin ko rashin jin dadin ya ta'allaka ne da yadda nayi rayuwa ta tun yanzu a wannan duniyar ina fatar mun fahimta to yin wannan tunanin yana sa mutum Allah ya taimake shi da mutuwa da imani ko kai ne ya samu Allah sai ka ji bai fasi bai da lese fasi a wajenka saboda kana tunanin cewa fa ana iya kasancewa fa kana cikin wannan abun sai ka wuce domin ita ba ta shawara ko ba wanda ake shawara da shi a duniya dan mulkin sa, ko dan malintarsa ko dan ya san Qur'ani ko dan ya kware a wajen technology ko ya kware a wajen wata wani karatu na duniya da za a ce dole za a yi shawara da shi a ce intellectual ne a wannan ya kamata a nemi ra'ayinsu a duniya ake neman ra'ayinka in kana raye kake numfashi a tambaye ka ya kake gani kaza amma fa mala'ika mutuwa shi baya shawara da kowa ba a yi shi ba da da mace ta haifa a duniya wanda ya kai ya isa wanda mala'ikan mutuwa zai shawara da shi a lokacin dukkan rayuwarsa a shaka mutum ya dinga tadabburin cewa ya rayuwarsa za ta kasance bayan ya mutu shin yana cikin wanda Allah yake cewa fa ammal ladina su'idu shin yana cikin wanda sai dinga tunani wai shin yana cikin wanda Allah ya ce kaga wanda suka ji dadi to fa fil jannati khalidina ma damatis samawat wal ardi sati ataun Eh? ata'an ghairu majzum suna cikin aljanna wai shin makomarsa aljanna ce ko kuma a'a yana wancan wancan farti Allah ya kare wanda bai da dingai su sahabbai da salafus salih a kullun tunanin su a rayuwa ina ne makomarsu take wani huri ne za su shiga ina ne Allah zai kai su sai suna ta dibin suna rena abin da suka aikata na ayyukan alkhairi suna ganin kai wannan aikin fa biye kai ba Allah ya sa shi aljanna kuma in ya dibo rahama ya dibi girman rahamar Allah sai ya sanya kuma ya ƙara kuzari wala Allah cikin ganin daman Allah subhanahu wataala to Allah zai iya sa ya dace amma daga lokacin da kaji cewa a zuciyarka wai kai kana mutuwa dan aljanna to kayo da kanka wallahi kayo da kanka baka gano Allah subhanahu wataala ba kana yaudar kanka ne yi kokari ka zamanto bainal khawfi war raja kullun kana da cin tsoron haɗuwarka da Allah kuma kana kwadayin abin da ke wajen Allah na alkhairi sai kaga ka ƙara kuzari da kusantar Allah subhanahu wataala kuma kana rike sabon Allah madaukakin sarki to shine nan Allah yake cewa eh walitadhakkara ulul albab to wannan wa'azin ne mutane biyu yawa ba su har yanzu wa'azin mu bai huce shinkafa ba tunanin gida kawai tuwo kawai bare dai gida bare in yi kaza in yi kaza wannan kullun shine wa'azin mu kawai ina ka fito kasuwa ina ka kasuwa in ba yanzu ba sama sama da Allah ya ce maka an fara karatu matasa sun sun fantsama cikin cikin karatu ko amma irin shekarun baya sai da Allah ya sauke abubuwan kawai dai gashi ne ka iske wai mutum an yi lokacin da malam Jabir a kasar ne in mutum bai aure ba to bai sallah wallahi alazim nan kasar an yi lokacin da in baka yi aure ba ka sallah <laughs> eh bata wajiba kan mutum ba Allah ya sauke to amma kaga yanzu alhamdulillah zaka iske yara wasu wasu masallaci da ma kananan yara ke jin sallah ko kaga su su ne jagorori saboda Allah ya ba su Allah ya datar da mu wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa eh litakunu shuhadaa 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum 'alaykum shahida wannan farkon eh farkon wace sura ce ay ay a cikin wace aya take a farkon ayar Allah yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas kamar dai haka ne Allah ya sanya ku ummatan wasata umma ta tsaka tsakiya umma ta tsaka tsakiya ita al'ummar annabi Muhammad Allah ya sanya ta al'umma ce wacce take tsaka tsakiya wanda ita khairul umuri awsatuha ina ba ta mu fahimta ai ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kamar misalin al'umma ta injiman dan Allah da sauran al'ummar su gabata kamar misalin mutun ne ya dauki ma'aikata daga lokacin da rana take fito ta fito da safe zawwa tsakiyar rana sai jinga da su akan misali mu doka akan dirhami 100 ko dirhami dubu dirhami dubu da suka masa aikin suka sabka sai ya ba su dirhamin dubu sai doki wasu daga wannan lokacin zagwa kuma faduwar rana sai ba su dirhami dubu suka yi jinga akan dirhami dubu sai kuma ya doki wasu daga faduwar ranar zagwa safe sai ba su su jinga ba sai ba su dirhami dubu biyu sai wayancan mutanen farkon da mutanen biyu wanda suka yake da safe zagwa rana da kuma razawa yammaci suka ce sai suka dan ba tare kamar kamar an yi son kai su an ba su dubu ɗaya ɗaya su kuma an ce an ba su dubu dubu biyu eh dubu dubu to sai mai gidan yake cewa eh ku mun yi jingane da ku Su ga ga zan ba ku kaza amma su wannan kawai aikin na sanya su ba mu haddade ba da haka na ba su sun cancanci wannan abun shi yasa annabi ke cewa to misalin haka ne wayannan masu bin na ƙarshe al'ummar annabi Muhammad ce su kuma wayancan na farin yahudi ne nabi kuma nasara kaga Allah ya fifita al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma tsakatsakiya litakunu shuhada'a 'ala an-nasi Idan ku kasance masu shebayi da shela game da mutane eh, al'ummar manzon Allah za ta bayar da sheda gobe alkiyama cewa annabi kaza da wane da wane sun zo domin annabi ce za a kira annabi nuhu sai Allah ya tambaye annabi nuhu ka isar da abu da na aiko ka da shi mutanen sai su ce ya Allah mu wani annabi bai zo ba wani annabi da zo da ake cewa annabi nuhu sai Allah ya kira annabi nuhu sai ya ce kaji al'umma ka sun ce baka zo kai musu wa'azi ba sai sai Allah ya tambaye sa ka da shaida sai ya ce kware daga sai ya Allah yana da shaida sai Allah ya tambaye sa waye shaida ka sai ya ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ko kuma sai a kira al'ummar manzon Allah sai ta bayar da ta bayar da shaida sai adai zai karanta wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a a an-nas to bayan mun ba kare bayar da shaida akan al'ummar su gabata wa yakunu ar-rasul wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida mu kuma annabin Allah sai zaman yana bada shaida akan cewa duk wani abu da aka aka zo a duniya to manzo Allah ya bayani kasancewa a rayuwa dan uwa ba wani alkhairi a duniya fati sai da manzon Allah ya nuna wa al'umma shi duk wani alkhairi a duniya sai da annabin Allah ya dora al'ummar sa akai kuma babu wani sharri a duniya fati sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya tsorar da al'ummar sa akai yanzu dole kaga yana abin da yake to wallahi ya san abin da yake haka ne ba wanda zai ce maka bai san wai abin da yake ne yanzu wannan duniya ta wuce kaga ce baka sani ba ban sani ba baya zaman towa uzuri gaban Allah subhanahu wataala to sai Allah ya me yasa baka sani ba na'am wace amsa mutun zai ba Allah sai Allah mun tsaya neman shinkawa to dan neman shinkawa ka aka aka halice ka ai akwai gaya akwai hadafi da yasa Allah ya halice dan annabi Adam da kuma al-insani ya kamata ta yaji wara'a hadafihi to yana tafiya bayan manufa to wannan ita ce muka rasa a rayuwa galibin wasu wasu mutane diyawa, musamman suka zo yi duniya malan jabi wallahi suna da yawa mutane bila adadin kaga mutum gashi masha Allah da siffa da kamala amma bai san ya kasa yi duniya ba sai gashi gashi nan da mutum siffa na tsatse kana ganin su kaga mutum da kirki sai in ka tsaya ka da kuma ka rayuwarsa ta ta batini sai ga ashe tsohon dan iska ne wallahi matar aure bai bari ɗan mata bai bari duk zawaren nan ya san su da me amfanin sa kaga wannan ya nuna cewa bai san me zo yi ba bai san me zo yi ba duniya kaga mutum gashi duk cizo da shi duk cizo da hurhura amma saboda bai san aikin da zai yi duniya ba sai ga ya rike da sigari yana hurawa wai ta mai dadi ne wa gawashi saboda ta mai dadi ne wa gawashi wai sai ta rage susi kaga wannan ya nuna cewa ashe bai san abinda yazo bai a a duniya ga mutun yana dan kalbar giya yana sha sai mutun yana bibiyar warin diyatai warin diyatai da walan garin na akwai suka tan kwatsuwa da diyatai ba nan garin wajen yawon jarabar neman su suka kwace da diyarsa ta cikin sa kaga so so ba an ji kunya ko Allah ya sauke Allah ya sauke kuma wannan abu wasu illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya ga dama ya ji tausayin sa amma in babu kanan akwai kanan baka bari. Allah ya kare mu sai Allah yake cewa eh, wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida annabi sallallahu alaihi kasance mai bada shaida akan Qur'anin tashin alkiyama wa taratan yati bi adati kai wani lokaci kuma yana zawwa da adat ta kai kai tufidu ta'lil allati lit-ta'lil wanda ita ma tana bayani ne na abin da shahi bayyana sababi misali sai Allah ce kai la yakuna dawlatan bainal aghniyai minkum agane wannan ayar tana cikin suratul suratul hashr Allah subhanahu wataala yana ana jan hankali ne Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli kurba qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil tace kai la yakun yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum dawlatan afwan kai la yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum ma afa Allahu ala rasulihi kusa annabi sallallahu baya cin dukiyar zakka da shi da ahlul bait duk ahlul bait baya cin zakka ko ahlul bait baya cin zakka an an haranta wa manzon Allah da shi da azul bait cin cin dukiyar zaka, to sai aka sanya wa manzon Allah dukiyar fai'i fai'i shine abin da aka kawo manzon Allah ta hanyar ba ayyaki ba abin da ya shigo ta hanyar ba yi ba ayyaki ba amma ita ai abin nan ganima Allah ya bayani fadilla eh, Allah na da khumsuhu ko ta Allah Allah na da khums ɗaya cikin ɗaya saman biyar ke da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa to kuma musulmi suna da ɗaya cikin ɗaya cikin da su za a raba ma amma dukiyar fai'i kam abinda aka shigo shigo ta hanyar hannun manzon Allah salatu falillahi walir rasul na Allah ne kuma da manzansa sai ce eh, walidhil qurba da kuma makusanta dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba sa cin dukiyar zakka wal yatama da kuma marayu wal masakin da da miskinai wabni sabil da kuma dan hanya wanda guzuri ya kare masa sai ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum saboda kadi ya kasance eh, dukiyar kamar an tana zagayawa tana kewaya tsakanin mawadata masu kudin ne ake baiwa to tunda an hana wa manzon Allah cin dukiyar zakka da shi da ahlul bait cikin sa to ashe ya kamata su ma abudu musu wata hanyar da za su mora ko kada da manto kullun eh kullun jarin kawai ga ga ga masu kudin ne yake ya kamata a ce ana samun wani aba na kudi yana jujjuya a hannun wayanda ba masu kudin ba masu kudin ba shi yasa wani malami yake cewa ina jima matabai bil qayyim ne yace kamar tunanin a ce za a kudintar da kowa kowa sai yayi kudi kamar mutun yana fada ne da yadda Allah ya halicci duniya a rayuwa Allah ya halicci duniya bitafawut wani zai huce wani wani yahi wani haka ne ko ba yadda za a yi azaman to a duniya ba yadda za a yi alaman to dai kai ai gidan ya sato aka sace barawo ne ya sato sai aka sace cika, duniya ba kai daya to bai da za a yi a daidaita a duniya alaman to sawasiya bayewa mustahil wa yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan Eh, saboda sashi su dinga dokar sashe lebarori in Allah ya yi duniya kowa kowa alaji ne dan duniya za ta yi dadi wa za ka kima mota kai wanke maka na'am motar ka wa zai wanke maka duskin gidanka idan ta kawa zai yashe maka na'am idan an kawo maka kaya daga Ghana ko Abuja ko daga Kano daga Najeriya wa zai sauke maka su eh kaga duke sai ta to bai da dadi ko sai aka yi wasu saman wasu wasu dinga cin arziki karkashin wasu haka Allah yayi yayi wannan rayuwar sannan kuma in ka ga mutum ba wanda ke ci karkashin sa to wannan wannan kawai ka bar shi inda ka gansa kasan akwai arziki kuma akwai akwai wadata akwai arziki akwai wadata duk wanda kaga ba wanda ke ci karkashin sa to babu wadata tare da shi arziki ne ke da shi yake da amma bai da wadata ina ba tar mu fahimta haka Allah subhanahu ta'ala ya tsara shi yasa tunanin a ce bari a rage haihuwa dan dan a wadatu to fada ne da alqur'ani mai girma wallahi wannan fikirar fada ne da alqur'ani mai girma ba yadda za a yi ba a taba tarihin duniya ba daga ce ga wani gari kowa mai kuɗi ne ko an taba baya yiwa impossible yanzu ita kanta misalin yanzu America da take ta tinkaho da cewa ita ce renaissance mondial misali take iddiai idan ka ga talakan America talaka sai ya baka tausayi America talaka ba su talakawa ne shin tana cikin kasashen suke da ita ce cibiyar kasuwanci da ta duniya amma babu talaka shin India suna da cikin kasashen suka ci gaba a duniya babu talakawa akwai talaka a irin fa da America akwai talakawan ba su da za su kwana ba akwai talakan da shi bai san ba a ina zai kwana kaga wannan tunanin na awawantar da ku cewa ai yawaita yawaita iyali yana sa talauci kaga wannan yana cewa mutum karatun da yake ma na duniyan bai fahimce shi ba dama kuma bai san Qur'ani ba ai duk inda kaga ana yawan ana zancan arziki to akwai alamar tawaga ta tare da shi ko ba ga bane karanta tarihin Balqis ka gani a Qur'ani zaka suna iddiyayin cewa mu ma abuta karhi da kuma gamu ga gamu da yawa ina batar mu fahimta kuma na taɓa bada misali nace misali cewa eh, ka san cewa aihuwa yawanta mutane cikin gida akwai albarka da yawa a ciki akwai albarkoki a ciki yanzu kaddara sai a ce kai irin dan masasta ne dan bariki ma irin da tunani yan bariki da guda ne gare ka dan da guda kasal tunna kana ganin kamar ya wadata to sai Allah ya tsare maka shi sai ya girma sai ta yi ya masara al economy ya zaka kuma ya samu post mai kyau akai nome kinsa yanzu kaddara kawai sai auro irin su bariki irin uwarsa da ka auro irbariki kuka kuka sa tarzare iyali kuka kuka haina haihuwa kana ganin yanzu idan ya samu duk abin da yake samu gaskiya yana tunanin tallafa maka a rayuwa yanzu ba kawai kokari yake ya ya sa iyansa a condition ba ga bane to ban fa kaga shi an manta da da shahi da shahisa amma in ka iya da yawa in wani ya tsale ka kan wani zai zai tallafa maka kuma na na taɓa bada misali ce da kaddara a ce misalin biki ne ya taso sai a ce gidanku ku duka ba wanda babanku ya haifa ku uku ne ku uku ne to sai a ce za a yi biki zalim wani za a yi gudunmuwa to su ku sai a ce kowa ya jika 50 50 jika za su tashi jika 150 to kaddara a ce kuma mutum goma ne a gidanku aka ce a yi jika 50 50 <laughs> na'am aga an samu 500 go aka taya da da yake rago Allah ya dace da mu malace wataratan ya ati bi ba'i sababiyya wani lokaci na dawowa da fa'un eh, ba'un ta sababiyya fa'un ta ba'un ta sababi ay alladhi tufidu sabab misali alati dhalika bima qaddamat aydikum agane dhalika bima qaddamat aydikum wannan sakamakon abinda hannayenku suka aikata ne ana yawaita ambata hannu saboda kusan duk abinda duk abinda mutum zai yi to hannu da gudunmuwa a cikin wannan wannan al'amarin farkon ayar Allah ya ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatluhum al-anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu azab al-hariq kaga wa naqulu dhuqu azab al-hariq Allah zai ce da su ku dandane azaba ta gobara kuma ka tambaye Allah dalilin yasa aka ce su dandane azaba ta gobara sai Allah ce zalika bima qaddamat ay ma qaddamat aidihi sakamakon abinda hannaye suka aikata ne a gidan duniya sai Allah ya ce wa anna laysa bidhallamin lil abid ubangiji bai kasance mai zaluntar bayinsa ba wa qawlihi da kuma fadar Allah lokaci naktafi bihadha bihadha alqadr malan jabe ce lokaci yayi Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu a cikin abin da muka karanta kurakure Allah subhanahu wataala ya yafi muna har yau malam bi gushe bai annabi cewa aljazaa'u min jinsil amal sakamakon aikin mutum sakamakon sa ko eh, wannan kuma mun karanto ayoyi birjik suna da yawa akwai da ma mun timaye ba mu kawo ba irin misalin wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ku nemi gafarar ubangiji sannan kuma ku tuba zuwa ga Allah idan kuka yi wannan to sai Allah ya ciyar da ku rayuwa mai dadi kamar da Allah ya faɗa yake cewa walau annahum aqamut tawrata wal injil wama wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim kaga duka wannan sakamako ne ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kuma ya samu wani lafiya haka mu rike da kyau aljaza'u min jinsil amal sakamakon mutum na daga damfare daga irin aikin da mutun ya ya aikata a rayuwa yadda san mutum bai shuka wake a lokacin da ake shuka da kuma kaka yazo ya girbi dawa yana yiwa haka ba yadda mutum zai aikata wani al'amari face sakamakon al'amarin irin abun da ya aikata ne a rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da wannan ya sa tana da wani da wani da wani wani bawon Allah malam Jabir ba lokacin kashi minti bi suna yi eh, wani wani bawon Allah ne wanda yana da lurata ta larura ta hauka to shi a ina sa duk in kai masa alkhairi sai ce eh kai wa kanka idan kai ma in kai masa alkhairi kai ma kanka to wata rana sai wata wata mace kamar ya tana garin ya addabe saboda mahaukaci ne kullu in yazo da ka in ga wai sai ce kai ma kanka duk abin da kai masa kai ma kanka a wata rana sai zo gidan wata mata neman sadaka sai ta ta ma abincin guba sai ta basa yace kiwo kanki da yazo yazo na ka ce, ba wai ce ba yana zaune sai ƴaƴan wannan matar guda biyu ne ko su na manta sun dawo daga daga boko sai suka zo wajen kai ma kanka dan kowa yana kira shi da kai ma kanka wannan menene ka ka ma kanka ya ci abinci ne ko za ku ci suka ce eh Allah maka Allah ba kawai sai suka saba da abinci ko da aka jima kuma sai ya zama to karshen ajalin su to wallahi ta ce wallahi na ma kaina <laughs> aka wunci kai ta ce ta sanya ma iyanta da kanta guba ashe za ka gina ramin mugunta ka gina da Allah ya datar da mu eh, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته